I naredno pitanje koje nam dolazi, zahvaljujem na prijedodnom odgovoru, je vezano za određenje bidate koji su se uvriježili među našim narodom, da li imaju osnovi u sunetu hadisu i praksi poslanika Muhammeda sallallahu alihi veselnem. U tekstu stoji, dobro veći, kod mene je sin bio bolestan na psihološkoj bazi. Obišla sam sve doktore, a na kraju mi je pomogao hođa sa zapisom. Sad mi je dijete zdravo, pa pitam da li trebam sačuvati ili ne taj zapis. Hvala. Kakva je funkcija zapisa, odnosno talismana, i da li imaju utemeljenje u sunnetu hadisu i praksi poslanika, ali ih Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji te spasio djete od bolesti od nečega što je. Ali nemoj nikada vjerovati da taj metod koji je primjenut, a to je zapis da je od onoga što je ispravno. Ispravno je u borbi protiv eh, takvih bolesti da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala putem učenja njegova govora ili slušanjem slušanjem Kur'ana Kerima, učenjem na takvom osobom, inshallahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala koji otklanja džinski svijet od takve osobe. U protivnom, iz, radimo ono što je u dinu zabranjeno. I zato zapis i ona praksa koja kod neki, to je ono od onoga što je Ali Svetove se nam ubrajao u male širke, u mali širk, a to je kao da na takav način vjerujemo u suje vjerje, da zapis je riječ napisana sama po sebi, jer tr riječ treba biti učena da bi imala efekt. Kur'an ako bude kraj nas, ga ne budemo učili, nećemo se okoristiti.